Në vendin tonë, thotë pyetësi nëse i paguan dritat apo ujin, qoftë një ditë me vonesë, duhet të paguash kamatëvonesë. A hyn kjo tek gjykimi i kamatës dhe a merr gjynah njeriu nëse e vonon pagesën për faktin se s'ka mundësi ekonomike për ta paguar në kohë, apo duhet të marrim borxh diku që ta paguajmë këtë nëse kjo vonesë, pra kjo kamatëvonesë është kamatë. Nga dhe sa ilon, jakul, uh, fi beledina, إذا تأخرت عن أداء الكهرباء وحق الماء ولو بيوم ينبغي أن تدفع غرامة يعني زيادة فهل هذه الغرامة هي في حكم الربا وهل يأثم الإنسان إذا تأخر عن أداء هذه هاتين الواجبتين وهو لا يستطيع لم يكن عنده اتساع يعني اقتصادي وإذا دخل في حكم الربا هذه الغرامة فهل يعني ناخذ الدين نستدين لأدائها في في الوقت نعم që ta paguajë, t'i paguajë domethënë këto dy obligime, ashtu që uh, t'i, t'i bindet domethënë këtij ligji të qeverisë. Naam.